وباب صلاة الاستسقاء باب نماز استسقاء نماز باران نماز طلب آب طلب باران وإذا تأخر المطر عن وقت الحاجة حتى أضر بالزرع والدرع فمن السنة أن يستسقي الإمام بالناس بعد أن يتقدم إليهم بالإقلاع عن المعاصي والخروج والخروج والخروج من المظالم والإصلاح بين المشاحن والمهاجر وأن يصوموا ثلاثة أيام في زمانی باران بتأخير افتاد باران نیومد از وقت نياس تا جاي که بكشاورزي و بحيوانات ضرر وارد شد کشاورزی از بین رفت حیوانات هم ضعیف شدند شیر ندادند قحطی شد سنت هست که امام طلب باران بکنه نماز باران بخونه با مردم بعد از اینکه اونا رو گفته باشه که از گناهان دست بکشند از ظلم خارج بشن و بعد از اینکه بین افرادی که میانشون دشمنی هست قهر هست کینه و بغاوت هست بعد از اینکه بینشون اصلاح آورد و بعد از اینکه سه روز روزه گرفتن ثم يخرج يخرج بهم في اليوم الرابع اما صیاما و اما مفترین سپس خارج میشه یا خارج میکنه مردمو در روز چهارم یا اینکه روزه اند یا اینکه روزه نیستن خلاصه مهم یعنی واجب نیست الى حيث يصلي بهم العيد میگه خارجشون میکنه به جایی که اونجا ایدو میخوند میبرد اونها رو به ایدگاه فی ثیاب بذیلت و استکانت در یک لباس ساده و خاشعانه کهنه و مثلا لباس خلاصه ساده لباس شیک و پیکی نباشه مثل اید فیونادی الصلاة جامعة صدا ميزانه كالصلاة جامعة ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ونماز ميخونه براشون دو ركعت مانند نماز عيد يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام در ركعت أول بغير تكبير إحرام حفت تكبير ميجي مثل عيد وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ودر ركعت دوم بغير زون تكبير قيام پنج تكبير ميجي ويقرأ جهرا بمثل ما قرأ به في الإيد و جهرا میخونه همانطور که در إيد خونده است ولو قرأ سورة نوح كان حسنا میگه اگر سوره نوح بخونه بهتره الوتين این یک استنباطه وگرنه در روايات اون چیزایی که سنت هستن قاف سبح اسم ربک الاعلای اقتررت ساعت اومده هل اتاک حدیث الغاشیه اومده در نمازای اید اینا هم مثل خلاصه مشکلی نیست هر سوره رو بخونه موردی نداره ولی میگه ولو قرأ سوره نوحین کان حسن اگه سوره نوح بخونه بهتره میگه چرا لما فیها من قولی عز وجل چون در سوره نوح مرتبط با موضوع درش اومده است استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا شما استغفار کنید پروردگارتون رو او همانا بسیار بخشنده هست تا بفرستد از شما باران فراوان خب، البته احناف و مالکیه استغف... تکبیر... مثل این تکبیرات نمیکرد هدف دیگه خودتون دیدید مثل بقیه نمازا مثل جمعش میخونه درش تکبیرات وجود در پارقی آورده شافعیه و حنابله تکبیرات دارند اما مالکیه و حنفیه در نماز استسقا تکبیرات ندارند و در اون روایتی که هم اومده اید مثل استسقا مثل اید خونده شده اینا استنباط میکنن که در بحث جهری بودن و خطبه ها و این مسائل نه در بحث تکبیرات در هر صورت های بزرگوار استنباط کردند و جزاهم الله خیرن خودمون که اینجا میخونیم اگر یادتون باشه تکبیرات نمیگیم اگر یادتون باشه بله ثم يخطب خطبتين يفتتح الأولى بالاستغفار تسعا نسقا والثانية سبعا سپس بعد از باران میگه دو خطبه میخونه که خیلی از فقها میگن یک خطبه در هر صورت اینو میخونیم میگه سپس دو خطبه میخونه اولی رو با است... شروع میکنه اولی رو با, استخ... با استغفار نه استغفار پی در پی و دومی رو هفت استغفار اونجا در خطبه اید با تکبیر اینجا با استغفار میگه چون اینجا بحث دعای بحث چیه فإذا توسط الخطبة الثانية استقبل القبلة وحول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن میگه خطبه دومی که نصف شد در بعض کتابای شافعی یک سومش که شد رو به قبله میکنه ردایش رو تغییر میده البته این در, در هر چهار مذهب وجود داره اونی رو که بر شانه راستش بر شانه چپش میکنه و اونی رو که بر اون قسمتی که بر شانه چپ بر شانه راست و نکسه فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه و برعکسش میکنه بالاش رو پایین و پایینش رو بالا قرار میده و دعا الله سرا فی نفسی به اخلاص و اخبات و دعا میکنه سرا در نفس خودش با اخلاص و فروتنانه و لیکن من دعائه میگه قسمتی از دعاش این باشه اللهم انک امرتنا و وعدتنا اجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضر واسقنا من برکات السماء و انبت لنا من برکات الارض بله خب دعاهایی که خونده میشه دعاهای معصور رو میتونه شخص بخونه یا نه دعاهایی که مرتبط هستن هم میتونه چیکار بکنه بخونه بله پروردگار میگه همانطور که تو ما رو دستور به دعا دادی میگه پروردگار همان تو ما رو دستور به دعا کردن دادی و ما رو وعده به اجابت دادی به تحقیق که ما دعا کردیم همانطور که دستور دادی پس اجابت کن همانطور که وعده دادی پروردگارا انبت لنا زرع بکار برای ما یا برویان برای ما زرع منظور باران بیار که زرع رویده بشه و بارانی که سبب شیر حیوانات بشه و بباران برای ما از برکت های آسمان یا آب بده ما را از برکات آسمان و نبات برویان برای ما از برکات زمین ثم یستقبل الناس میتونید دعاهای معصوره رو بخونه که خب مطمئنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین دعاها رو هم داشته ثم يستقبل الناس و یتم خطبته و ینزل سپس رو به مردم میکنه ويتم خطبته آه، و رو كامل ميكونه وينزل وفرود مياد چون در ایدگاه بود فإن سقاهم الله تعالى شكروا اگر الله نارو باران داد شكر میکنند وإن اخر عنهم السقیا اعادوا الاستسقاء حتى يسقوا ولی اگر به تأخیر داد از اونا باران رو دوباره نماز باران رو اعاده میکنن حتی یسقط زمانی که باران داده میشن چرا میگه لان الالحاح فی الدعائی وسیله الى الاجابه زیرا پافشاری اصرار در دعا وسیله است برای اجابت دعا اذا غارت الاعین او غاضت الآبار او انقطعت الانهار او ملح الماء استسقى الامام به زمانی که چشمه ها خشک شدن چاها خشک شدن نهرها قطع شدن آب خراب شد از خشکسالی اون موقع امام نماز استسقا میکنه براشون البته استسقا بر به شکل دعا هم دعای خالی وارد شده و كذلك اذا کانت ناحيه ناحيه خصبه و اخرى جدبتا حصل ان یستسقی اهل الناحية الخصبتی لأهل ناحیت الجدبتی میگه همچنین زمانی که یک قسمتی برای بعضی از منطقه ها آباد بودند و بعضی هاشون خشکسالی بود شایسته است که اون منطقه ای که منطقشون آباده برای اون منطقه ای که خشکه چیکار بکنند؟ دعا بکنن